Kai jie prisartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius tardamas, eikite į priešais esantį kaimą ir to jau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite, jų reikia viešpačiui ir iš karto juos paleis. Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo žodžiai Pasakykite Siono dukteriai, štai atkeliauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio nešulinio gyvulio jauniklio. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minė tiesė drabužius jam ant kelio kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekių ir iš paskos einančios minios šaukė, Osana Dovido sūnui, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo, kas jis toksai. O minios kalbėjo, tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto. Įėjęs į šventyklą Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje. Išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus. Ir tarė jiems, parašyta, mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindinę. Šventykloje susirinko prie jo aklų ir aišų ir jis išgydė juos. Aukštieji kunigai rašto aiškintojai pamatė stebuklus, kuriuos jis padarė, ir vaikus šaukiančius šventykloje, Osana Dovido sūnui, įpyko ir prikišo jam. Ar girdi, ką jie sako? Jėzus atsiliepė, girdžiu. Argi niekada nesate skaitę? Iš vaikų ir kūdikių lūpų parengiai savo gyrių. Ir palikęs juos, jis išėjo iš miesto į Betaniją ir ten apsinakvojo. Anksti rytą grįždamas į miestą, Jėzus pasijuto alkanas. Pamatęs pakelėje vieną figmedį, priejo prie jo, bet nieko nerado vien tik lapus ir tarė, tegul per amžius ant tavęs nemeks vaisiai. Ir figmedis bemat nudžiuvo. Tai pamatę mokiniai, nustebo ir sakė, Kaip galėjo tas figmedis taip umai nudžiūti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau jums, jeigu turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, ne tik galėtumėte tai padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Visa, ko tikėdami melsite, gausite. Kai Jėzus atėjo į šventyklą ir pradėjo mokyti, prisartino prie jo aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų, kurie klausė, kokią galę tai darai, kas tau davė šitą galę. Jėzus atsakė, ir aš noriu paklausti jūs vieno dalyko. Jei man atsakysite ir aš pasakysiu, kieno įgaliotas tai darau. Iš kur buvo Jono krikštas? Iš dangaus ar iš žmonių? Jie samprotavo. Jei pasakysime iš dangaus, jis mums prikiš, tai kodėl juo netikėjote? O jei pasakysime iš žmonių, reikės bijoti minios, nes visi laiko Joną pranašu. Todėl jie atsakė Jėzui, mes nežinome. Tad ir jis atsakė, tai ne aš nesakysiu, kokią galę tai darau. Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas, vaikė, eik ir padirbėk šiandien vynuogynę. Šis atsakė, nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė, einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią. Jie atsakė, pirmasis – Tuomet Jėzus tarė jiems. Iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Juk Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Bet jūs nors tai matėte, nie vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metų jis siuntė tarnus pas ūkininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet ūkininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenėmis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma. Bet ūkininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau ūkininkai išvykę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis. Eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynuogino šeimininkas padarys su tais ūkininkais? Jie atsakė, į žiaurį nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems ūkininkams, kurie atėjus metų atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta – ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas. Išgirdę palyginimus vyresniai kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos jie stengėsi jį suimti, tačiau bijojo liaudies, nes jį laikė Jėzų pranašu.